بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله هذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن انه مختلف خلاصه کرد در دو خط اون دو تا صنف از اصناف تفسیری سلف که نوع اختلافشون در تفسیر اختلاف تنوع بود نه تضاد نوع اول میگه تل لتنوع الاسماء و صفات یک نمونه سنفش نمونه اول اینی که در مسمیات در اسم اوصاف متعددی میاد بعدم مثال های مثال های اینجا زدیم مثل اسم سمد خداوند و تارتا لذکر بعض انواع المسمى و اقسام جاهایی هم ذکر بعضی از انواع مثل لهو الحدیث ما مثال زدیم مثل لهو الحدیث بعضی ها میگن غنا بعضی ها میگن شطرنج بعضی ها میگن بازی نرد كالتمثيلات اینا مثاله که از باب مثال نه از باب حصر هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف اینا اغلب تفسير سلف اینطوریه هيش تضادی بين نیست يا ذكر بعضی از انواع يا مسالة ذكر بعض انواع يا ذكر مسالة مختلف بريك بريك لفظ عام قال ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ما يكون اللفظ فيه محتملا, محتملا للأمرين دوتا أمريك امری الان که ذکر در أسماء وصفات صفات و بحث بعضی از مثال ها خداوند وقتی که در سوره مدثر میگه فرت من قسوره خب قسوره هم رامی هست کسی که رم میکنه و هم به شیر گفته میشه قصورت خب الان اینجا این لفظ محتمله هم اینجا بحث رامی هست کسی که مثلا به قول میخواد اون الاغ رو یا اون حیوان رو بخواد سید بکنه که وقتی که او را میبینه اون حیوان حساب کارش رو میگیره و فرار میکنه چون میدونه که میخواد این سیدش بکنه و از یه طرف دیگه هم شیرم به عنوان یک از سیادا هست شیرم یکی از اصنافه از شیر میترسه از سیادم میترسه هر دوتا به یک معنا هسته در لغت هم تصوره هم به شیر گفته شده هم به کسی که سیاد یا کسی که میخواد حیوان رو شکار بکنه اون شکارچی قال لفظ عسه الذي يراد به اقبال الليل و ادباره عسعس هم شب وقتی که شروع میشه بهش میگن عسعس و هم وقتی که تمام میشه میگن عسعس هم اقبالش هم ادوارش هر دوتا صفر میکنه روی کلمه اس کلمات اینطوری زیاده تو قرآن که ما باید بر حسب قرینه یا ترجیح بدیم یا اینکه میگیم که این افراد عام شامل میشه مثلا از کلماتی که در قرآن اومده به دو تا معنا بیاد مثل قر لفظ قر در سوره البقره اومده جایی بر حیز هم میشه جایی بر طهر هر دو را شامل میشه حالا چگونه ترجیح بدیم و قرائنش اینا مفصل شیخ محمد امین شیختی در اول بیان اونجا توضیحش میده قال اما لکونه متواطئا فی الاصل لكن المراد به احد النوعين متواطئ اصل التواطؤ الباب من همونطور که شیخ اسلام گفت مثال میزنم نیاز به تعریفش نیست مثلا من میگم بلد یا میگم مدینه خب وقتی که میگم بلد خب این بلد لفظ عامه شامل مکه میشه مدینه میشه بندر عباس میشه تهران میشه لفظ عامیه زیر مجموعش افراد زیادی وارد میشه رجل همه ما زیر یا رجال زیر این رجال وارد میشه این منظور الله شیخ حسن تمی که در توضیحی که میده انشالله واضح میشه قال لكن المراد به احد النوع واحد الشخصين كالذمار في قولي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين و ادنى ثم دنا اینجا لازمیه به رسول الله صلی الله علیه و برمیگرده یا به جبریل رسول الله نزدیک شد یا جبریل نزدیک شد زمائر از جمله الفاظ متواتره که دنبال قرین بعضی ها میگردن که بدونن که مثلا این زمیر به کجا برمیگرده و بعضی جا میگن نه هم این احتمال هست هم این احتمال این بین این دوتا تعارضی است الان اینجا چه جبرئیل نزدیک بشه چه رسول الله نزدیک شده هر دو تا احتمالش هست و هیچ کدوم از این تا تفسیر تعارضی بینشون نیست و کلم و الفجر و لیال عشر و الشفع و ما اشبه ذلك والفجر وليال وليال عشر و الوت بعض و شفع و شفع الوت بعضی گفتن این برمیگرده لیال عشر یعنی شب ده شب آخر رمضان که احتمال داره شب قدرش هم در شفع باشه هم در وتر بعد از سلف گفت بعضی دیگر گفتن نه و شفع ولوت همون نماز شفع و نماز دو رکعت و نماز یک رکعت بعضی اینطوری گفتن هیچ تعارضی هم بین اونها نیست قال فمثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف احتمال در همه این معانی در بر بگیره قد لا يجوز ذلك و شاید هم نباشه یعنی شاید مثلا ما یه قرینه پیدا بکنیم بگیم که اینجا نه و شفع ولوت چون بحث ولیالن عشر هست برمیگرده به برمیگرده به شبهای شف و و تأکید به اون ها هست اون شبها را پاس بذاریم قال فالأول اما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها تا هذا تارة وهذا تاره دیگه اولش اولین اینکه شاید احتمال داره این تنوع در تفسیر احتمال داره به خاطر اینکه این آیه دو بار نازل شده یک بار مثلا به خاطر این موضوع و بار دیگر به خاطر موضوع دیگر و اما لكون اللفظ المشترك يجوز ان يراد به معنياه فاحتمال هم داره این لفظ احتمال هر دو تا معنا رو داره همونطور که ما مثال زدیم اذ قد یجوز اذ قد جوز ذلك اكثر الفقهاء المالكيه والشافعيه والحنبليه وكثير من اهل الكلام خیلی از علما تجویزش کردن که این لفظ مثلا یک لفظی اومده باشه که هر دو تا معنا رو در بر بگیره و اما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذا لم يكن لتخصيصه موجود فهذا النوع اذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني یعنی یک لفظ گفتم متواتر که صادق باشه بر همشون مثل بلد بر تمامی شهرها صدق میکنه این بلد خب یا اینکه ما قرینه پیدا بکنیم بگیم خاصه و یا اینکه ما قرینه پیدا نکنیم و بگیم شامل همه اون شهرها میشه قال من الاقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل فإن الترادف في اللغة قليل خیلی بحث مهمی الان در از اصناف تفسیری اینجا ابن تیمی اشاره میکنه که امروزه بهش اشاره میکنن به بحث اعجاز ادبی قرآن و بعد اعجاز لغوی قرآن و بعضی میگن در ضمن اعجاز علمی قرآن واردش میکنن بحث بلاغی هست اینجا اینجا هم تمکن شیخ اسلام ابن در علم صرف و نحو کلا یک گوشه هست و علم ادب یک گوشه هست علم بلاغت هم گوشه دیگر حالا شما الان دقت بکنیم اینجا اینجا شیخ الاسلام تیمیه چه مثال های ادبی رو میزنه در بحث مثال های بلاغی رو میزنه در بحث تفسیر قرآن که خیلی مهمه خصوصا بحث علم لغت فقه لغت خصوصا یک کلمه وقتی که ما مثلا یک تفسیر رو میکنیم براش یک معادل لغوی میارن که به قول رو از باب ترادفه در صورتی که ترادف نیست مثلا ما در بحث عقیده شما مثلا کتاب های تفسیر رو میخونید هم تفسیر ابن کثیر و دیگر تفاسیر خب مثلا در فرموده خداوند در سوره یوسف و ما انت بمؤمن لنا خب مفسرین همه میگن که بله و حق اهل کلام استناد میکنن خصوصا مرجعه استناد میکنن که ایمان تصدیقه چرا چون در قرآن به معنای تصدیق اومده چون در قرآن به معنای تصدیق اومده هرچند که این آیه و ما انت بمؤمن لنا که برادران یوسف به یعقوب گفتن این بحث ایمان به خدا نیست بحث ایمان لغوی اینجا بحث ایمان خدا نیست ایمان چیه لغوی از باب لغت اومده خب اونا میگن چون ایمان در لغت اومده تصدیق در لغت اومده تصدیق و خداوند در قرآن به معنای تصدیق به کار برده پس در نتیجه ایمان در اصطلاح هم همون تصدیقه در صورتی که ما گفتیم قبلا اشاره کردیم بحث لغت یه طرف بحث اصطلاح یه طرف دیگره بحث لغت یه طرفه بحث بحث اصطلاح چیزی یعنی مثل نماز نماز در لغت میگن دعا و به معنای دعا فصل علیهم ان صلاتك سكن اینجا نماز به چه معنا اومده معنی دعا اومده ان صلاتك سكن لهم معنی دعا اومده صلات اون اقیم الصلاه که میگه غیر از این صلاتك سكن لهم هست چرا چون اونجا اصطلاح اینجا لغت همونطور هم لفظ ایمان اینجا ایمان و ما انت به مؤمن لله از باب لغت اومده هرچند که ما اگر در لغت دقت بکنیم دو تا کلمه تصدیق و دو تا کلمه ایمان مترادف همدیگه نیستن از لحاظ لغت این بحث خیلی مهمه مثلا شما نگاه بکنید ایمان ضدش کفره ولی تصدیق ضدش تکذیبه ضد تصدیق تکفیر نیست کفر نیست ضد تصدیق چیه تکذیب ضد ایمان کفره ضد بیا ایمان خودش متعدی نمیشه آمن تو بهی یه حرف دیگه لازم داره ولی تصدیق نه خودش تو ایمان در مسائل غیبیه آمن آمنت بالملائکه ولی نمیگیم آمنت بالصحابه فی السما ایمان آوردم که اب تو آسمونه میگیم نه میگیم صدقت ان الصحابه فی السما تصدیق در مسئله محسوس ایمان در مسئله چیه غیبیه خب الان اینجا برادران یوسف رفتن برادرشون یوسف رو تو چاه انداختن اومدن پیش پدرشون گفتن و ما انت به مؤمنین لنا تو به ما باور نداری این باور اینجا به معنی تصدیق مسئله محسوس یعقوب دیده یا اینکه نه یک مسئله غیبی بوده یعقوب نبوده ندیده و اینجا میگن تو باور و اطمینان به ما نداری رو اینکه برادرم رو گر خورده مسئله غیبی بود به نسبت یعقوب یا مسئله حسی بود مسئله غیبی بود بس این دقت لفظ قرآن در چی در استفاده از الفاظ اینجا اینجا تصدیق مترادف با ایمان نیست چون ایمان چیه ایمان در, در مسئله غیبی به کار برده میشه و تصدیق در مسئله محسوس این خیلی بحث ظریفی هست از ظرافت قرآن و و دقت قرآن که اسلام هرچه که اینجا اشاره بهش نمیکنه ولی در کتاب ایمان به این قضیه اشاره میکنه شما در کتاب لغت فقط باز میکنید ایمان یعنی تصدیق نه اینطوری نیست دو تا این دو تا کلمه مترادف همدیگه از همه لحاظ نیستن به جای خودش ایمان یک معنی خاصی پیدا میکنه تصدیق هم به جای خودش در جای دیگه یک معنی خاص خودش پیدا میکنه این باید ما درش دقت بکنیم دو تا کلمه متقاربن ولی مترادف در لغت عربی کم پیدا میشه بله نزدیک همدیگه هستن مثلا سیف و المهند که مثال زد هر دو تا شمشیرن ولی مهند نوع فلزی که توش به برده میشه غیر از اون سیف که به طور عام گفته میشه درسته یکی از اصنافش سیف که لفظ عامه یکی از اصنافش مهنده که دلالت بر نوعش میده و شکل قیافش میده این باید درش دقت بکنیم پس لفظی که یک مفسر به کار میبره از باب تقارب نترادف در معنای یک کلمه وقتی که بخواد یک تعبیر رو بکنه از اون کلمه برای تقارب در ذهن ما هست میخواد نزدیکش بکنه نه اینکه بگیم این کلمه مترادفه و معنای حقیقیش همینه نه معنای حقیقی اون چیزی هست که مراد خدا بوده ما فقط معنا رو نزدیک میکنیم فان الترادف فی اللغه قلیل باید متوجه بشیم ترادف خیلی کمه در لغت منظورش لغت عربیه و اما فی الفاظ القرآن فاما نادر و اما معدوم الفاظ قرآن یا میگه خیلی کمه دو تا کلمه مترادفه یا که معدومه وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه يعني خیلی کم میشه خداوند از یک لفظی در قرآن استفاده بکنه که معانی مختلفی در, در, در بر بگیره اون جایی که خداوند اون کلمه کلمه قر وقتی که به کار میبره یک معنای خاصه یا حیز یا طهره خصوصا وقتی که دو تا معنا متفاوت داشته باشه و هذا من اسباب اعجاز القرآن از اسباب اعجاز قرآن یکی از معجزات قرآن اینه فاذا قال قائل فاذا قال قال القائل يوم تمور السماء مورا ان المور هو الحركه در تفسیر وقتی که آسمان ها به حرکت در میان گفت که مور یعنی حرکت این تقریبه تقریب از کلمه مور اذ المور حرکت خفیفه سریعه این حرکت ریزه خفیف بهش میگن مور مور غیر حرکت غیره حرکت بینم میگن حرکت ولی اینجا مقصد یک حرکت سریعه یوم تمور السماء مورا اون وقتی اون حرکت سریع خداوند اینجا مد نظرشه نه مجرد چی حرکت چون هر حرکتی اگر بگیم بگیم حرکت هر حرکتی رو در بر ولی اینجا خداوند مرادش یک حرکت خاص و كذلك اذا قال الوحي الاعلام او قيل اوحينا اليك انزلنا اليك اوحينا اليك انزلنا اليك وحي وحي اعلام هست وحي انزال هست وحي الهام هست واوحينا الى نح واوحينا الى ام موسى چه وحی بر ام موسى نازل شد الهام به زنبور عسل چه وحی بود وحی آسمانی نازل شد اینجا به معنای انزال میاد نه به معنای انزال نمیاد به معنای چیه الهام یادش داد خدا وحیش کردیم بهش یاد دادیم به معنای یاد دادن یادش داد به نحل به زنبور اصل که بره رو گل بشینه چهدو پس اینجا باید ما دقت بکنیم که نوع اون وح کلمه وح جایی از باب لغت بکار کار برده شد جایی از باب اصطلاح خاص مثلا اینجا اوحینا الیک یک اصطلاح خاصه اون وحی که بر پیامبر نازل میشه غیر از اون وحی که بر مادر موسی بود و غیر از اون وحی که بر زنبور عسله سیاق مشخص میکنه که این وحی وحی خاصه همه این معانی وحی رو در بر میگیره معنای انزال معنای اعلام معنای الهام همه اینا در بر میگیره ولی اون اون جایی که اون کلمه درش واقع میشه معنای خاص خودش رو پیدا میکنه و با سیاق فهمیده میشه این از دقت ها که متاسفانه خیلی ها همینطور گذرا ازش رد میدن رد میشن بدون دقت به خصوصا در ترجمه ها ترجمه وقتی که میشه دقت به اون سیاق کنه مثلا میگه او قیل و قضینا الى بنی اسرائیل ای اعلمنا و قضینا به معنی امرنا میشه میاد به معنی اعلمنا میاد به معنی احکمنا و حکمنا میاد به معنی انزلنا هم میاد اینجا گفت اعلمنا به معنی اعلمنا و قضا ربك اصل قضا به معنی امره امرا میاد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه به معنی چیه امر جای معنی امر میاد جای معنی اعلام میاد جای معنی انزال میاد جای معنی حکم میاد وقضينا الى بني وحكمنا على بني اسرائيل بعضی اینطوری گفتن وحكمنا على اینجا گفت وقضينا الى الان اینجا میاد یک بحثی که شیخ الاسلام بهش اشاره میکنه چرا خداوند میگه گفت وقضينا الى بني اسرائيل نگفت على بني اسرائيل چرا الى به کار آیا آية. حروف جر این حروف الا و علا جای دیگه میگیرن نمیگیرن این یک از بحثای اشاری که شیخ رسان از باب بلاغت اینجا بهش اهمیت میده و میاد بحثش میکنه که فرق میکنه خصوصا مفسرین شاید گذرا ازش رد بشن ولی که در باب خودش باید ما بهش اهمیت خاص بدیم چون این الفاظ در جای خودش معنای خاص خودش داره میگه فهذا كله تقریب لا تحقیق این از باب ترادف نیست که بگیم این همون خودش معناشه نه تقریب در ذهن ما فان الوحی هو اعلام سریع خفی وحی هم خودش یک اعلام سریع خفی هست که همون گفتیم وحی الله که در اصطلاح یه چیز دیگه هست وحی معانی مختلفی در بر میگیره والقضاء والقضاء الیهم اخص من الاعلام اون قضایی که خدا میگه در بربری اسرائیل میگه که از اعلام خسره فان فيه انزالا اليهم و ایحاء اليهم. که دلالت بر وحی میده یعنی خداوند با وحی به اونها اعلام کرد با وحی و قضینا اینجا وحی قضینا هم به معنای اعلام میاد وحی هم به معنای اعلام میاد ولی بین این دوتا تفاوت هست اونجا که گفت اوحینا الیک وحی خاصی هست که بر رسول الله صلی الله علیه و شده و قضینا اینجا هم وحی خاصی هست که نشانه ای که وحی خاصی بر اونها که اونها حکم بکنند حکمی را بر آنها نازل شد اونجا اخباره اینجا حکمه فرق میکنه نوع انزال که سبب چی بوده برای چی براشون وحی کرده از سیاق مشخص میشه که اینجا مشخصه و قضینا الی بنی اسرائیل یعنی وحی نازل کرد که در اون وحی حکمی بود قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل خیلی جالبه یک فعلی هست بعد با یک حرف متعدی میشه این فعل این حرف وقتی که بر سر اون کلمه میاد کلمه فعل فعل یک معنای دیگری غیر از اون معنایی که در لغت به کار برده شده میگیره یعنی فرق میکنه من دیشب مثال زدم استوا با الا بیاد با علا بیاد فرق میکنه اگر تو اومدی اگر یک شخصی اومد استوای با علا را با الا تفسیرش کرد این محرف قرآنه معطل تفسیر قرآنه تفسیر قرآن را داره تحریف میکنه یحرفون الکلمه عن این عین تحریفه چون فرق میکنه که اون کلمه با چی متعدی بشه مثلا ما در قرآن مثلا همون دیشب مسازنی بحث استوا خداوند میگه فلما بلغ اشده و استوا استوا ايش یعنی ای کمله کامل شد استوا در لغت هم میاد استوا هذا و هذا مساوی شده اینجا از باب تکامل میاد گفتیم جایی با اله متعدی میشه ثم استوى الى السماء پس میگه ای قصد الى السماء به معنای علو و ارتفاع نمیاد ولی وقتی خدا میگه الرحمن علی العرش استوى قرینه دیگه هست در خود قرآن که به معنای علو و ارتفاع به کار مثل فرموده خداوند لتستو على ظهوره آیا اینجا على ظهوره لتستو على ظهوره آیا معنای غیر از ارتفاع رو در بر میگیره خیر حالا بعضی هم میگن خب شما الان دارید تفسیر حقیقی میکنید داری تفسیر بر اساس حقیقت و حقیقت لغت میکنی شما مجاز رها کردی نه کنید ما وقتی که میگیم مجاز وقتی که مثلا بالفرض قبول مجاز ما وقتی میتونیم بگیم مجاز که اون لفظ احتمال دو معنا رو داشته باشه مثلا قصوره که مثال از شیخ الاسلام قصوره در اصل در لغت شیره ولی تو اصطلاح خودمون مثلا میگیم فلانی شیره خب این شیر معنی قدرتمند و شجاعه خب این شیری که ما اینجا به کار بردیم غیر از اون شیر اولیه الان اینجا قصوره هم اون رامی اون سیاد شامل میشه و هم شیر حقیقی شامل میشه خب فرق میکنه اینجایی که دو تا احتمال هست از قصوره شیره ولی اینجا مراد چیه مراد اون رامی مثلا اون مفسر میگه اینجا جاداش در لغت جادار قصوره که این دو تا معنا در بر بگیره ولی وقتی که جا نداشته باشه در لغت جایگاه نداشته باشه نیومده باشه خصوصا مثلا استوا به معنای استیلا و استولا هیچ جایگاهی در لغت عرب نداره و ما دیشب اشاره کردیم در همون سوالاتی که شد جواب دادیم جا نداره در لغت عرب استوا به معنای استیلا رو فقط اختل گفته اختل نصرانی گفتیم گفتیم اختل بعد از قرن اول بوده و حجت نیست در لغت و بعد اون شهری که اختل, اختل گفته درباره بش فلما مستوا بش على العراقی گفتیم اینجا استیلا رخ نداد از طرف بهش بلکه مروان کنار رفت و بهش اومد پس اینجا خیلی بحث مهمی هست اون استدلالی که ما میکنیم قرینه لغوی که میاریم باید غیر از این که هم در لغت اونطوری اومده باشه ما باید در نگاه بکنیم در قرآن خداوند با چه قرینه به چه معنایی به کار برده شده بالفرض اگه این دو معنا داشت ما ببینیم قرآن استوا را که با علا متعدی میشه به چه معنای درش به کار برده میبینیم که بله لتستو على ظهوری و دیگر آیات میبینیم که به معنای علو و ارتفاع به کار برده نه به معنای استیلا قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض توهات بعد مفسره که مثلا الا رو میگن به معنای فی الا رو میگن به معنای علا من رو میگن به معنای فی و مثلا لا اصلبنكم في جذوع النخله خب شما تفسیرها رو بخونید میگه فی ای على جذوع على جذوع النخله فی اینجا به معنی علا هست بله به معنی علو هست ولی وقتی گفت فی جذوع النخ یک معنای دیگری غیر از اون معنای علو بستن میده میره وقتی گفتید فقط اکتفا کردید فی جذوع النخ اکتفا کردید ای على جذوع النخ یعنی چی او رو بست به تنه درخت منظور فرعون این نبود به ساحرین وقتی گفت لاصلبنکم فی جذوع النخل معنای چیز دیگه هم داشت معناش بعض از مفسرین خود شیخ الاسلام تیمیت جای اشاره میکنه میگه که منظورش این بود که چی با میخ و با با بقول معروف با اون ادواتی که در دست داشت شما رو میکوبونم بر سر چی بر سر اون چوب نخ که در اون چوب نخ فرو برید علو یه طرف درسته از یک طرف معنای علو میده فی ولی که این فی معنای چیز دیگه هم میده غیر از اون معنای علو اونم توی یک چیز کردن یعنی شما رو در تنه درخت فرو میبرم تنه نخل فرو میبرم این باید دقت درش بکنید که اونجا اون فعلی که به کار برده شده با چه زمینی به کار برده شده و اون یا با اون با چه حرفی متعدی شده و اون حرف چه معانی در بر میگیره اونجا اون فعل معنای فعل دیگری رو در بر میگیره کما یقولون فی قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه بعضی از مفسرین میگن ای معنا عاجل ای معنا عاجل اله را به معنای مع همراه اون گوسفنده یا میشا ظلم کرد سوال یا به همون اینکه سوالی که یا درخواستی که تقاضا داشت این بود که که میشه میشه خودش را وارد یعنی جزء میشه اون حساب بکنه خب اینجا گفت نعجتک الی نعاجه نعجه همون میش به این میش ها اضافه بکنه همراه بکنه خب از یک طرف الان اینجا خب معنای همراهی رو میده اینجا این میش با اون میشا قاطی بشه معنای قاطی شدن میده ولیکن این قاطی شدن با الا یک معنا میده با مع یک معنای دیگر میده معنای دیگری میده اینجا وقتی گفت همراه باشه احتمال داره قاطی نشه مثلا من دیشب گفتم در لفظ معیت کنتو امشی والقمر معی دلالت نمیده که این ماه کنار من بوده ماه با من بود ماه بالا بود من اینجا بودم ما میرفتیم و شب ماه با ما بود یعنی ماه بالا بود ولی گفت وقتی گفتیم والقمر رو مثلا وقتی که با اله مثلا بیاریم اینجا خصوصا وقتی گفت نعجت که الا نعجه این الا غیر از اون معنای معیت رو در بر میگیره به معنای رم و ادخال یعنی قاطی بکن اون معیت که مثلا کلنا نذهب بالقمر معنا معنای قاطی شدن نمیده ولی اینجا وقتی که با الا اومد این فعل متعدی شد چی میشه معنای این ادخال این سؤال، این دقازاش یک معنای دیگر غیر از همراهی و اونم قاطی شدن در بر میگیره این اسباب دقت تفسیری هست اعجاز قرآنه که خداوند وقتی که اون کلمه رو به برده یک مفهوم و مراد خاصی داشته و من انصاری الى الله ای مع الله و نحو ذلك یعنی من انصاری الى الله خب بعضی ترجمه کردن یا تفسیر کردن من انصاری مع الله من انصاری مع الله خب این اشتباس اینجا بحث عیسی علیه این بود که کی با من همراهی میکند نیست تنها همراهی میکند در بحث دعوت هم خدا تنها این نیست بحث چیه؟ تعیید، نصرت قوت کی با من می ایسته معنای ایستادگی هم در بر میگیره پس اینجا مع میاد معادل کلمه اله در این در این آیه خیر این تقریبه حالا نمیگیم تحریف میگیم این از اگر مفسری به کار نمیگیم فورا متهم وارد بکنه این مفسر تحریف نه اومده تقریب معنا کرده اون معنا را به ذهن ما نزدیک بکنه هرچند که اگر بگیم این معادل اینه تحریفه اگر بگیم معادل تحریفه معادل نیست چیه میگیم تقریبه در ذهن ما اومده نزدیکش بکنه قال والتحقیق ما قاله نحات البصره من التضمین یعنی نحوی های بصره خصوصا در بحث این حروف برخلاف کوفی ها میگن که معمولا این حروف متضمن یک فعل دیگره یعنی فعل وقتی که با این حروف متعدی بشه یک معنای دیگر رو در بر میگیره فسؤال النعجه يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه این تقاضا معنای غیر از معنای همراهی معنای اختلاط و جمع کردن و همراه بودن همه معانی رو در بر میگیره قال و كذلك قوله و ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك خب اینجا بعض المفسرین اینطوری میگن و ان كادوا ليفتنونك في الذي اوحينا اليك في الذي اوحينا عن اینجا معنی فی اومده آیا در این آیه عن به معنای فی میاد میگیم خیر چرا اینجا فتنه فتنه ما بحث همون ضم اینجا و انکادو لیفتنونک اینجا مجرد امتحان نبود مجرد شک نبود یعنی اونها خواستن به تو در شک بندازن در وحش شک بندازن اینها منظورشون تشکیک تنها نبود بلکه معنای زمم توش بود یعنی خواستن تو در شک بودن که تو مثل اونها بشی مثل خودشون بشی با اونها بشی این به خاطر همین میگه اینجا کلمه عن به کار برد عن الذی فرق میکنه تا فلذی یعنی مجرد یعنی مجرد تشکیک مرادشون نبود بلکه اخراج رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون کردنش از راه مستقیم صراط مستقیم هدی قرآن بود وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك جلو بگیرن ترى هم دار گمراهی بندازن چند تا معنا در بر گرفت به خاطر کلمه عن اگر كلمة ديگر غير از عن انجا بكار ببري إن معاني درش نمیاد وقال وكذلك قوله ونصرناه من, من القوم الذين كذبوا إلينا ضمن معنى نجيناه وخلصناه ونصرناه من القوم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انجا ونصرناه من این فعل وقتی که شد باب من من بعدش اومد معناه نصرت انجا نجات و خالص شدن یعنی مجرد مجرد اینکه رها نجات نبود بلکه این نصرت معنای تأیید و معنای اینکه خداوند بهش عزت داده معنای عزت و قدرت و معنای نجات همه اینها را در بر میگیره اینجا مجرد نصرت که بگیم پیروزی پیروزی بوده یا نجاتی بوده نیست بلکه پیروزی و نجات و عزت و سربلندی همه این معانی را در بر میگیره قال وكذلك قوله يشرب بها عباد الله الله اکبر قال يشرب بها يشرب بها عباد الله نقف يشرب فيها او منها يشرب منها فرقه و بها چه فرقی هست؟ در يشرب بها معنای سیراب شدن از تشنگی هست و بحث لذت در شرب و نوشیدن هم هست لذت در یعنی مجرد نوشیدن نیست بلکه نوشیدن از تشنگی و نوشیدن با لذت و استمتاع يشرب بها اینجا لغته بلاغت قرآنه کلمه دیگر معادل این کلمه هست نه نیست در این سیاق کلمه جای کلمه بها را نمیگیره یشغب بها ضمن معنا ضمن یروا بها و نظائره كثيرة قال و ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب بعض گفتن لا شك هي أسباب تقریبه و الا و فیه اضطراب و حرکه یعنی همراه شک لرزش و نمیدونم دیدید انسان وقتی که میترسه یا مثلا در تنش میلرزه وقتی که در استرس میفته وقتی که شک در یه قضیه داره خصوصا ترس انسان واهمه انسان رو برداشته اینجا مجرد شک نیست لا ریب بلکه ریب شک همراه واهمه واهمه امتحان رو در نظر بگیرید شما خوندید خوب مطالعه کردید میخوای امتحان بدید چطور واهمه دارید که شاید در اشتباه بیفتید این واهمه هست شک که شاید اشتباه بکنید نکنید همراه اون شک چیه واهمه واهمه چیه اون لرزش اون استرس بهش میگن استرس تعبیر اصطلاح امروز استرسه ولی قرآن بلیغه قال ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حدیث هم همینطوره همونطور که در قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم اوتیت جوامع الکلم کلمات رسول الله جوامع بوده اون چیزی که در شک و تردید داری شک و تردید شک و تردید چون تردید معنای واهمه در بر میگیره خودمون میگیم شک و تردید اون رها کن بچسب اون چیزی که شک و تردید توش نداری و فی الحدیث انه مر بغبی حاقف فقال لا يريبه احد رسول الله صلی الله علیه و از کنار یک رد شد یک آهویی که با نیزه زده بودن زده بودن که سیدش بکنه فقال لا یریبه احد گفت کسی او را تکون نده لا یریبه ای لا یحرکه این چیه جوامع الکلمه لا یریبه احد یعنی کسی دست بهش نزنه میگن نه لا یشکو فیه دیگه نیست کسی شک درش نکنه نه اینجا به معنی چیه ای لا یمسه لا یحرکه احد فکما ان الیقین ضمن و والطمانينه فالریب ضده همونطور که یقین و جحدو بها و انفسهم این یقین چیه سکونت و استقرار نفسیه ضدش اومد جحود ضد یقین جحوده ضد یقین چیه شک استرابه همونطور که یقین معنای سکون و استقرار رو در بر میگیره ضدش ریب معنای چی در بر میگیره معنای شک و استراب و حرکت قال ولفظ الشك و قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه إلا بطلاب مترادف نسة قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب فرق بين ذلك الكتاب خصوصا بحرف ذلك شرب بعيدة وبقى ذلك القرآن دو كلمه بهم فرق میکنه خب چه فرقی قال فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا كتاب وقرآن هر دو تا فالاشاره به جهت الحضور غیر الاشاره به جهت البعد والغیبه اشاره به یک چیز دور غیر اشاره به یک چیز قرآن اینجا گذاشته شده و قرآن اونجا گذاشته شده اون دوره این نزدیکه فرق اینجا بگم قرآن از دوره یا قرآن نزدیکه فرق بگم کتاب از دوره و کتاب نزدیکه قال لفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمن لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باليا اینجا خداوند نگفت قرآن چون قرآن معنای اون قرآنی که حفظ میکنیم هم در بر میگیره اون قرآنی که تلاوت میکنیم در بر میگیره شما از قرآن دورید شاید قرائت سر نماز باشه شما از قرآن دورید منظور از نماز دورید تلاوت قرآن گوش نمید ولی وقتی گفت شما از کتاب دورید منظور کتاب قرآنه کتابی که از طرف خدا اومده یعنی چی یعنی شما احتمام و اهمیت به این به اون کتاب که شما بهش اهمیت نمیدید اون کتاب منظور چیه قرآن ذلك الكتاب لر اون کتاب که شما بهش اهمیت منظور اینجا به ذلک گفت به خاطر بعد نفسی ما هست از چی بعد اهمیت ما هست بعد علمی ما هست به طور عموم بشر نه به طور خاص اون کتاب که ما مد نظر ما هست شما چی بدونید که شکی و ریبی و تردیدی توش نیست و هذه الفروق موجودتون فی القرآن در لفظ قرآن هم این فروق موجوده پس خیلی بحث مهمی هست بحث اعجاز قرآن و استفاده از کلمات در جای خود مناسب خودش فاذا قال احدهم ان تبسل "ای اي تحبس وقال الاخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف الطبع مثلا کلمه لا ان تبسل اصل باسل شدن یا بس شدن هم به معنای حبس میاد هم به معنای رهن ارتهام میاد مرهونش بکنن حبسش بکنن مرهونش بکنن او را به زنجیر بکشن او را زندان بکنن او را زندان حبس خونگی بکنن اینا همه معانی چیه معانی متقاربه و اگر سلف اومد یک کلمه مثل این به تعابیر مختلفی ازش یاد کرد بدونی که تضادی توش نیست و نحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد این كان المحبوس قد يكون مرتهنا و قد لا يكون شاید مرهون باشه و شاید مرهون نباشه و قد لا يكون اذ هذا تقریم للمعنى كما تقدم این تقریب معناست قال جمع عبارات السلف فی مثل هذا نافع جدا یعنی گفتار سلف جمع بکنی در این قضیه خیلی مهمه و مفیده فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام نگاه دو تا قضیه هست یک قضیه ما بدونیم وقتی که یک یکی از صحابه یا تابعین بیاد یک حرفی در تفسیر بزنه فرق تا این که تبری بیاد بگه یا ابن کثیر بخواد بگه یا زمخشری یا رازی سلف چون قرآن به زبانشون نازل شده بود تمکن بیشتری داشتن به لغت عرب که قرآن به زبان برای هدایت اون برهان اون بره از زمان اومده بود در اون اون وقت اومده بود گفتیم درک بکنن که اقامت حجت بشن اونها درایت تام به لغت استقرا داشتن به لغت عرب خب اونها وقتی که بیان مراد از آیه را بگن خیلی دقیق تره تا کسی دیگه بگه یک کلمه از اونها جای ده تا کلمه از ماها میگیره چون اونها تمکن به لغت داشتن این یک قسمت قسمت دوم این که غیر غیر ممکنه که بین اونها در تعبیر یک کلمه اختلاف نباشه اختلاف هست ولی که این اختلاف چیه تنوع همونطور که در اجتهادات در احکام فقهی و هم دیگه اختلاف داشته اونم گفتم برمیگرده به چی به ترادفات یا به توافقات اون کلمه موافقات اون کلمه اون کلمه موافق این هست اونم هست قال ونحن نعلم ان عامه ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصه كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار و وغير ذلك ما شكي نداريم اون چيزاي كه ما بهش نياز نياز داريم مردم بهش نياز دارن ونحن نعلم ان عامه ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامه والخاص يعني اون چيزي كه پیش ما ما نياز داريم مردم بهش نياز دارن یه سری چیزا هست متواتره همه میدونیم ما پنج بعد نمازه همه میدونیم نماز ظهر چهار رکعته همه میدونیم بعد رکوع بریم سجود بریم اینا معانی متواتره شاید اگر اختلاف باشه در بعضی از افراد در تحریک سبابه باشه در بعضی از افراد اون نماز نه در خود نماز در اینها شکی نیست که هیچ اختلافی وجود نداره و اختلاف اون اختلاف ریزی که از باب تنوع نه از باب تضاد ثم ان اختلاف الصحابه في الجد والاخوه وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم تفسیر بحث میراث در چند تا جمله خلاصش میکنه میگه شاید در بحث پدر بزرگ و بحث برادر از مادری یا برادر پدری شاید مثلا یک اختلافات ریزی باشه در بحث برادر یا در بحث پدر بزرگ و این مسائل شاید اختلافی باشه ولی که در اصول نیست اصل ثابته چون خداوند حق فرزند مشخص کرد حق پدر مشخص کرد حق, مادر مشخص کرد حق برادر مشخص کرد حق خواهر مشخص کرد حق همسر مشخص کرد این همه اصولا که دور بر ما هستن حالا میمونه از اون اصول بالاتر از پدر رفت به پدر بزرگ آیا پدر بزرگ جای پدر را میگیره یا نه خب، درسته حدیث میاد این مسئله را فیصله میده که پدر بزرگ جای پدر را میگیره درست میاد فیصله میده ولی که شاید به بعضی ها حدیثی نرسیده باشه به خاطر همین وقتی که اختلاف میشد در مس... در مسئله از مسائل ارث و میراث می اومدن مثلا عمر بن خطاب صحابه را جمع میکرد ازشون سوال میپرسید که این مسئله چگونه هست چون مسئله فرع نه اصل چون اصول را خداوند مشخص کرده میگه اصول را خداوند در سه تا آیه به طور مفصل در سوره نساء بحثش کرد سه تا آیه مفصل ذکر فی الاولى الاصول والفروع اصول و فروع جهات پدر و فروع فرزندان و ذکر فی الثانیه الحاشی التي ترث بالفرض بعد اول اصل بعد فر بعد حاشیه حاشیه کیه زن و ولد الام وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين ولأب حاشیه از باب که كلا بحث برادران میکنه از پدر و اجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الاسلام إلا بعد موت النبی صلی الله علیه و سلم اجتماع بین پدر و پدر بزرگ و برادرها باشه میگه که در, در اون موقعی که وحی نازل میشد نبود ولی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داد حالا اینجا صحابه اختلاف میکنن در یک مسئله خاصی آیا اصل مسئله ارث و زیر سوال میره نه چون اون حالت نبوده در اون دوران که وحی نازل میشد و بعدا نیاز پیدا کردن حالا نیاز شد که اجتهاد بکنن الان الان اختلاف تو خود ارث میراثه یا تو اجتهاد مجتهدینه تو اجتهاد مجتهدین نه تو وحیه نه تو اصل اصل شریعت اختلافی نیست تو کجا اختلافه من اجتهاد میکنم استنباط میکنم از فلان آیه فلانی هم استنباط میکنه از فلان حدیث شاید ما ترجیح بدیم این دلیلش ضعیفه اون دلیلش ضعیفه این قوی هست شاید ما ترجیح ولی ترجیحمون بین قوت دلیل یکی از دیگریه و الاختلاف قد يكون لخفاء و والذهول عنه وقد يكون لعدم سماع اختلاف شاید یکی حدیث شنیده یکی حدیث نشنیده شاید یکی نوع استنباط بهش برسه شاید نرسه وقد يكون للغلط في فهم الناس شاید بعضیا در فهم الناس اشتباه داشته باشن و قد یکون لاعتقادي معارض لا راجح و شاید اون حدیث را معارض دیگه داشته مثل اختلافی که در حدیث پیش اومده افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم خب بعضی ها اومدن با استناد به حدیث گفتن که طبق مذهب حنابله که کسی حجامت بکنه روزش باطله جمهور میگن نه روزش باطل نیست چرا چون رسول الله صلی الله علیه و سلم افطر و هو صائم روزه بود ببخشید احتجم و هو صائم حجامت کرد و روزه بود حال بعضی ها میگن این چون در حجت الوداع بوده چون آخر عهد رسول الله صلی الله علیه و بوده این ناسخه اون حدیث قبلی افترا بعضی ها ترجیح میدن و بعضی ها جمع میبندن که مثلا میگن اونجا منظور افتر حجان محجوم منظور افتار ضعفه نه, من نه منظور که روزشون باطل شده هرچند که گفتم اینا ترجیحاتی هست که نصوص باید کنار هم دیگه گذاشته بشه یا اینکه ما ترجیح بدیم از لحاظ قوت و ضعف این ضعیفه این ضعیفه یا از لحاظ تاریخ اگر بدونیم بگیم این ناسخ این مقصود این این منسوخ فالمقصود هنا التعريف بمجمل الامر دون تفاصيله طور اجمال دون تفسیر یعنی این مس، اینا هم مثاله تفسیر دیگه در کتاب تفسیر چون داره اینجا مقدمه داره میگه در اصول تفسیر اینا باید انسان درش دقت بکنه سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله محمد و محمد